ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لقاء Kaže uzvišeni, dalje, kutile ashabul uhdud prokleti neka su oni koji su rovove iskopali en nari dhatil wakud il da sav dunjanuk propadne da nestane to je kod Allaha lakše nego da bude ubijen jedan mu'min svjedoci onoga što su vjernicima radili ono što i mu'min nije kao drugi čovjek makar bio ne znam kakav makar bio čorav makar bio gluh makar bio siromašan, makar bio ne znam kako bezvrijedan u očima ljudi, tako mi Allaha, kod Allaha je velik. Kod Allaha je vrijedan, kod Allaha je skup. Vjerničkim i ne znam božačkim sistemima i zakonima, koji su uvijek isti, uvijek su isti, bez obzira kako situacija bila teška, kao što je danas situacija kod muslimana, musliman i muslimanka ne mogu upasti u očaj i beznađe jer su svjesni i ubijeđeni da ponos i pobjeda pripadaju muslimanima oni koji ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan i ne slijede Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam svi su oni bili i ostali na istom zadatku da čine zločin i zulum nad muslimanima Nevjernici su tada iskopali u datom trenutku u određenom vremenu rovove i vatrom ih napunili i muslimanima su naredili tadašnjim vjernicima da se odreknu vjere, da ostave islam, da zanijeću Allaha subhanahu wa ta'ala i da tadašnjeg vladara, zulumčara priznaju za Boga. Kada su to odbili, kada su to odbili, oni su ih bacali u rovove s vatrom. Međutim, braćo i sestre, mu'minska srca se nisu pokolebala. Mu'minska srca se nisu pokolebala ni jednog trenutka. Čak se u jednoj predaji spominje, spominje majka mu'minka koja je nosila tek rođeno dijete u naručju. U naručju, pa kada je došla do jame, odnosno do rova s vatrom i trebala da skoči u njega, kao da se pokolebala zbog djeteta. Zbog djeteta, šta je ono skrivilo? Treba sad da izgori u toj vatri. Allah subhanahu wa ta'ala je tada dao da to djete novorođenče progovori i da kaže svojoj majci majko ne boj se ne boj se ti si na istini i tada je skočila sa njim i tada je skočila sa tim svojim djetetom Dakle, bačeni su gdje? U dunjalučku vatru. Poslije koje više nikada vatru, ni tegobu, ni tugu neće osjetiti. Qirad hulil dženne. Allah je što spomnio u suri Jasin, onoga čovjeka što je s kraja grada došao. Vidite kako kod Allaha Đelešanu u njegu i nisu bitna imena. Došao je jedan čovjek, brižan, ljubomoran na šerijat, da upozori svoj narod da sledi poslanike, pa su ga ubili. I Allah kaže, kada dohodil dženne, i bi rečeno, uđi u džennet, pa on kaže, kale ja lejte kaumi ja'lemun, da Bog do moj narod zna. Da Bog do moj narod zna. bi ga fereli rabbi, ođe aleni minel mukramin Da mi je moj gospodar oprostio i počastio me, učinio me, učinio me stanovnikom dženneta i najveće blagodati mi podario. Allah subhanahu wa ta'ala učvrstio mu'mine i podario im imansku snagu iako su bili mučeni vatrom. Tada, braćo i sestre, rovovi napunjeni vatrom. Danas, tenkovi, avioni, bombe i ostala oruđa i oružja koja rigaju vatru. Sredstva se malo razlikuju, ali je dijelo isto i cilj je isti ubiti onoga ko vjeruje u Allaha uništiti snagu muslimana i snagu islama. Istrijebiti sljedbenike tevhida sa lica zemlje. Šta se desilo ovom vladaru? Ovaj vladar je kasnije bio iskušan dječakom. Dječakom koji nije bio puno doban. Koji je naučio istinu. Čuo je glas istine od jednog pobožnog i učenog čovjeka koji je krio svoje vjerovanje i njegovo srce je prihvatilo istinu. Njegovo srce je prihvatilo istinu i pokazala se snaga imana kada je taj vladar vidio o kakvom dječaku se radi i htio ga je ubiti. Htio ga je ubiti. Osjetio je opasnost. Osjetio je opasnost jer je preko sihrbaza i ostalih zulumčara održavao svoju vlast. Međutim, nije uspio. Pošalje vojsku, ili grupu ljudi da ga baci s vrha planine u bezdan, u provaliju, on se vrati, vojska izgine. Pošalje ga na more s ljudima, da ga baci u more, on se vrati, kjafiri se ne vrati. Zatim, nakon toga, on hoće da ga ubije, da ga se riješi. Ovaj dječak je primijetio da je vladar u svom sljepilu totalno zalutao. Da želi samo da ga se riješi. Ali on, prozrao je njegove namjere, odlučio je da mu kaže kako će ga ubiti. Pa mu je rekao, sakupi narod. Sakupi narod i ja ću ti kazat kako ćeš me ubiti. Kad je sakupio narod, rekao mu je, uzmi koplje baci ga prema meni, ali prije toga reci u ime Allaha, gospodara ovoga mladića. Kada je to uradio, narod je to vidio, on je tada umro. Sav narod je šta? Prihvatili se. فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تدري أنك فيها غريب Ono čega se bojao taj zulumčar, to ga je snašlo. Narod je prihvatio islam, on je ostao sam. I stradao je, i izgubio je, izgubio je vlast. Dakle, dječak je bio sebe primanja islama tog naroda i propasti tog zulumčara, koji je nemili se ubijao muslimane. A kakva je, braćo i sestre, krivica muslimana? Zašto su nevjernici i zulumčari ubijali muslimane i mučili i kroz čitavu istoriju? ljudskog roda. Zašto? Šta su radili? Allah u ovoj suri također kaže وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ A svetili su im se samo zato što su u Allaha silnog i hvali dostojnog vjerovali. Čija je vlast na nebesme na zemlji, a Allah je svemu svjedok. Allah subhanahu wa ta'ala je, braćo i sestre, onoga ko prihvati islam, zaštitio i učinio zabranjenim. A pogledajte što ovi radi. Allah je učinio zabranjenim krv i metak i čast muslimana i učinio je svetom. Haram je, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, umirtu an uqatila nas, hatta jašhadu an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammad ar Rasulullah. Fa in fa'aru dhalike asamu minni dima'an wa amvalahu. Naređeno je da se borim protiv ljudi dok ne posljedoće da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu robi Allahu poslanik. Kada to učine, sačuvali su svoje imetke i svoje živote. I mu'mini kod Allaha imaju veliko mjesto. I mu'min nije kao drugi čovjek. Makar bio ne znam kakav, makar bio čorav, makar bio gluh, makar bio siromašan, makar bio ne znam kako bezvrijedan u očima ljudi, tako mi Allaha, kod Allaha je velik. Kod Allaha je vrijedan, kod Allaha je skup. هذا القرآن هو لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو Sjetimo se predaje kada je Bilal radijallahu ta'ala an na jedan način uvrijedio Ebu Sufjana Kada je radijallahu ta'ala naišao pored, pored njega Jammar ibn Jasira a tek je bio prihvatio Islam Bilal nije mogao odmah da zaboravi one stvari koje su činili oni dok su bili mušnici dakle Ebu Sufjan i njegova skupina iz Kurejša pa je Ebu Sufjan se žalio Ebu Bekru i rekao, prenio mu šta mu je rekao bila. A onda je Ebu Bekr otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i žalio se na Bilala. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Jeli se ljutiš Abu Bekr na Bilala? Ako se ti ljutiš na njega, Allah se na tebe ljuti. Ako se ti srdiš na Bilala, Allah se na tebe srdi. Bilal, oslobođeni rob. Bilal, koji sad toliko vrijedi vrijedi kao mu'min, kao nosilac tevhida, nosilac Allahove, Allahove istine. Bera ibn Azib prenosi hadis od Rasula sallallahu alaihi ve sellem koje ga bilježi ibn Mađe, gdje kaže poslani sallallahu alaihi ve sellem La zavalu dunija ahvanu ala Allahi min qatli mu'minin bi gajri haq. Da sav dunjaluk propadne, da nestane, to je kod Allaha lakše nego da bude ubijen jedan mu'min. Da sav dunjaluk nestane. Da se u prašinu pretvori. To je kod Allaha lakše nego da bude ubijen jedan mu'min nepravedno. Subhanallah, šta će reći na sudnjem danu? I kakvu će kaznu iskusiti oni koji su prolili rijeke, rijeke muslimanske krvi? Rijeke muslimanske krvi. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hadis od Abu Hurajre Men e'ane ala katli mu'minin bi šatri kelime. Ko pomogne ubijstvo muslimana, mu'mina, makar čime? Sa pola riječi. Sa pola riječi. Kaže gdje se nalazi. Slaže nešto na njega. Pomogne zulumčarima. Na bilo koji način, makar sa pola riječi pomogne ubijstvo muslimana, لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله taj će srest Allaha subhanahu wa ta'ala a na njegovom čelu će pisati ovo je očajnik u pogledu Allahove milosti ko pomogne ubistvo muslimana s pola riječi a Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم onaj ko ubije namjerno mu'mina, muslimana, njegova nagrada je džehennem, džehennem i Allah spominje sada četiri stvari koje ne spominje ni na jednom drugom mjestu kad je u pitanju bilo kakav drugi grije. Ubistvo mu'mina. Šta dalje? Haliden fiha. Ostaće vječno u džehennemu. Jedno, drugo, va gadib Allahu alejhi. I Allahova srđba je na njega. Wa la'anahu i proklet je kod Allaha wa adda lahu azaban azima i Allah je pripremio patnju patnju nesnosnu الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا koliko su zaista, braćo i sestre, velike ove riječi i kako je neizmjena Allahova milost i ljubav prema mu'minima i kako samo teška i bolna kazna čeka one koji budu mu'mine napadali, vrijeđali i ubijali. I Allah nam u ovome ajetu poručuje kao utjehu Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah je svemu svjedok. Svjedok koji nikada ne zaboravlja. Svjedok kojem ništa ne može promaći i on će svjedočiti protiv ljudi na sudnjem danu, a kako će samo taj dan biti težak za nevjernike. I kada se nađeš, brate i sestro, u takvoj situaciji, u te gobi, u iskušenju, sjeti se ovog ajeta. Allah te vidi. Allah zna. Allah je ar-raqib. On gleda i vidi svoje robove. Budi svjestan. Budi svjestan toga da je Allah htio ne bi te stavio na to iskušenje. I Allah čini ono što hoće. On će uništiti zulumčare i nevjernike i sigurno je za vjernike dobar kraj. I Allah kaže innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu oni koji budu mučili i fitni izlagali vjernike zbog čega zbog njihove vjere a ne pokaju se walahum azabu jahannama walahum azabu al hariq njima je kazna jahannam i prženje prženje u vatri a za vjernike innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar dhalika al fawzul kabir a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašće dženneske kroz koje će rijeke teče a to će veliki uspjeh biti zato ne tuguj muslimanu i muslimanko ma kakav musibe te snađe na dunjaluku sve dok su ta iskušenja na putu istine na putu islama nećeš propasti vallahi i ne možeš propasti ne možeš biti gubitnik ako se istinski bojiš Allaha Đelešan ako slijediš put poslanika sallallahu alaihi sallam i nadaš se nadaš se Allahovoj nagradi zbog toga i Allah dalje nastavlja inne bapša rabbike la šedid إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد زيستة الله هو odmazda, žestoka za nevjernike. On je iz ničega stvorio stvorenja i ponovo će to učiniti. Wahu al gafur. Al gafur. On je onaj koji oprašta kome? Onome komu se pokaje. Ko te učini, koji Allah spominje u ovoj suri, El Wadud prepun ljubavi. Za koga? Za mu'mine. Za mu muslimane i muslimanke. Dhul Arš il Međid, vlasnik i gospodar Arša, Arša veličanstvenog, prijestolja veličanstvenog, fa'alu lima yurid. On čini ono što želi, ono što on, ono što on hoće. Hel etake hadithul džunut, Firavuna ve Femud, da li je do tebe doprla vijest o vojskama o faraonu i o semudu bar ili ladine kefaru i tekdib ali nevjenici bez obzira što je dopla do njih ta vijest bez obzira što znaju kako su završili zulumčari prije njih poriču poriču vallahu min varaihim muhit oni Allahu Allahovoj kaz ne mogu umaći dakle s koje god strane krenu kud god pokušaju tražiti izlaz stići će ih ta kazna stići će ih ta kazna i ovo nije govor čiji je ovo govor nađena u nekim historijskim knjigama, u nekim spisima, ne vallahi, bel huwa Kur'an međid. To je Kur'an, veličanstveni, to je Allahov govor, to je Allahova objava, to je Allahova istina, da će takva stvar, da će takva kazna stići nevjernike i zulumčare, one koji se bore protiv mu'mina, protiv muslimana i muslimanki koji im zulum na zemlji. Fi lauhi mahfuz, koji se nalazi u levih mahfuzu. Zato i sebe i vas, braćo i sestre, posjećam na slijedjenje puta poslanika sallallahu alaihi sallam i na opasnost od zaboravana Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer tako mi Allaha, zaboravna Allaha, donosi tugu i očaj i patnju i na ovom i na budućem svijetu. A oni koji budu na istini i koji budu i ibadet činili kako kaže poslan sa jednom hadisu, koji budu ibadet činili i ustrajali u ibadetu, u vrijeme fitne iskušenja su poput onih koji sa mnom hidžu učinili. Ili kao da su sa mnom hidžu učinili. Zamislimo sebe s poslanikom sa vselem na putu hijđre. Umjesto Ebu Bekra ili zajedno sa Ebu Bekrom i najboljim ashabima. Ko ustraje na putu istine i ne očekujemo od Dunjaluka ono što nam Dunjaluk ne može pružiti i što nam Dunjaluk ne može priuštiti. Jer Dunjaluk je kuća iskušenja i prolazna stvar. I ono što mi kao vjernici, braće i sestre, treba da očekujemo od Dunjaluka, to je jedno od dvoje. Jedno od dva dobra koje Allah želešeno obećava mu uminima. Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnajein. Reci, zar očekujete i zar smatrate da će nas pogoditi išta osim dva dobra, da će nas naći išta osim dva dobra. Jedno je pobjeda nad kufrom i molimo Allaha da ubrza pobjedu istine i drugo je smrt na Allahovom putu. Pobjeda istine predstavlja istinski život. Smrt na Allahovom putu također predstavlja istinski život. Sve drugo je smrt, stvarna smrt, umiranje na tenane, poniženje, očaj i tuga i kazna i patnja. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da naša deviza, i to treba da bude, naša deviza životna, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Reci, moj namaz i svi obredi, sa moj ibadet i moj život, i moja smrt su u ime Allaha. Pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Spodar života i smrti, njemu ćemo se vratiti. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala, učvrši na putu istine da okupi ovaj ummet na riječi tevhida da ujedini muslimane da uništi kufr i nevjernike da nas učini od onih koji će ostati na istini do svoje smrti i da nas učini istinskim dajama dajama i promicateljima Allahove Allahove istine koji se na tom putu neće bojati ničijeg ničijeg prijekora Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti grijehe da nas uvede u džennet s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem koji su nas pretekli u dobru amin الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء يحبونها